Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب توحيدك قد أخلى قلبي Predstavljamo vam novo audio predavanje od šejha Abdulmelika Bašića pod nazivom Povratak džematu. آيات للحب امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو آه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله تعالى هداية ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ويقول وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص I svi se zajedno držite za Allahovo uže i nemoj da se dijelite. I ne budite kao oni koji su se podijelili i razišli nakon što su im jasni ajeti i znaci došli. I njima prijeti bolna kazna, velika kazna. i da uspostavite vjeru svoju i da se u njoj ne podvajate. I Allah Đerlešanu voli one koji se na njegovom putu bore uzbijenim redovima kao da su bedem neprobojni. U ovim i sličnim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje jedinstvo, zajedništvo, zbijene redove i najstrožije nam zabranjuje da se dijelimo. Podjele mogu biti dvije vrste. Podjela u vjeri oko vjere i ona je zabranjena. I da nam vjera bude ista, ali podijeljeni između sebe zbog nečega drugog, vezanog za vjeru ili koje ne ima veze sa vjerom. Allah Đelešanuhu od mu'mina traži da vjeru shvate onako kako Allah i poslanik naređuju, da Allahove riječi shvate kako Allah hoće da budu shvaćene i poslanikove kako poslanik, ali sam hoće da ih shvati, budu shvaćene, da ih se shvati. I naređuje nam da budemo jedinstveni kao muslimani, politički, ne da nam da nas vode dva čovjeka. Ono što propisuje islam od nas jeste da svi muslimani na planeti imaju jednog imama i da su jedan džemaat, jedan ummet. Politički i državno. Kad je to politički i državno naređeno, kako je onda tek vjerski? Ako ne treba da budu dvije države, ako se obe muslimanske nego jedna, i ako je to pokuđeno i nepoželjno za osudu, onda ne bi smjelo oko vjere da ima više skupina. Kaže se, i to je opjevano, fijetun wahidatun ma baluha, asbahat fi jeumina elfe Jedna skupina, jedan umet. šta joj je danas? Postala je hiljadu skupina. Ovo se odnosi na čitav umet, ali mi smo mali da se zanimamo i pitamo za čitav umet. Ali ja ću ovo suziti na ono što nas Više zanima i na što možemo djelovati. A to smo sami mi. Skupina jedna koja je krenula sa davom i sljeđenjem kitaba i sunneta i bila jedan period jedna, jednaka i jedinstvena. Šta joj je danas? Pa je postala raštrkana na više skupina. Ako ima među nama nekih podjela s razlogom, ne možemo da se dogovorimo i dokažemo jedan drugom ko je u pravu. Tome treba tražiti lijeka i dati vremena. Ali me više boli što oni koji smatraju jednako i misle kao ostala njihova braća nisu ipak zajedno jer su kod njih samo lični interesi i netrpeljivosti ih podijelile i spriječile da rade zajedno. Ovakav hal koji vam nije tajna može biti razlog za plakanje. I plać je nužda, ali nije rješenje. Zato je na nama da tražimo rješenje. A od rješenja je razmišljanje i rad. Pa sam ja o ovome razmišljao dosta vremena i odlučio da se obratim za ovim što ćemo čuti večeras. Ne bi li bilo od razloga da počnemo jedan drugom se okretati, jedan drugom približavati, sarađivati i doći do cilja da budemo jednaki i braća kakvi smo bili dok nisu nastale ove podjele i problemi. Džemat, poznato vam je da je u islamu propisan čak kada trojica idu na put, poslanik sallallahu alaihi wasallam im je propisao da izaberu jednog da im bude odgovoran ispred njih. Kada budu dogovarali hoćemo li noćiti ovdje, dokle ćemo ići, gdje ćemo jesti, gdje ćemo spavati, da se ne bi dijelili, nek ima onaj ko će presuditi na kraju da bude odluka jedna i da dođu zajedno na kraj svoga puta. Zatim je sallallahu alaihi wasallam opisao džemaat pohvalno pa je rekao jedullahi al jamaa pa je rekao aleikum bil džemaah fa innama jakulu zibu min al ghanam il Allahova ruka je nad džemaatom i držite se džemaata jer vuk vreba i jede i može da uhvati samo osamljenu ovcu koja se odvojila od džemata, od stada. Zatim je kazao sallallahu alaihi wasallam da su mu'mini kao zid ili kao zdanje podpomažu jedni drugi, Pa je kazao da su muslimani u svom saosjećaju kao jedno tijelo. Koji god organ oboli, osjeća i pati zbog toga sav ostali organizam i cijeli organizam i svi ostali organi. Uz ove ajete koje smo na početku naveli i hadise, jasno nam je da je džemaat propisan u islamu i da nije izmišljen i nije novotarija. Nećemo o ovome iscrpno govoriti, to može svaki brat inša Allah naći ajete i hadise i teme vezane za džemat, ali ću da spomenem druge misli o kojima sam razmišljao i koje nisam ni odakle uzeo. Zato treba da ih kažem. Prvo, forma džemata, oblici džemata. Spomenuo bih tri forme džemata. Kako može biti džemaat? Praktično. Prvi je džemaat čvrsti jak institucioni, kao institucija. Takav džemaat je bio kod nas u ratu, gdje je pokoravanje bilo strogo. Drugi oblik džemata je da ne bude strogo emir, pokoravanje, nego ljudi sami se osjećaju. Nazvao bi ga instiktivni. Iza rata kada su ljudi sami težili i pristajali uz džemaat, doživljavajući ga svojim i sebe dijelom njega, obzirom na jednaka svatanja i nastojanja zajedničkog rada. Znači, samim instiktom su se ljudi vezali i osjećali džemaatom. Pa su braća u dijaspori, koja nisu bili sa nama, Čim dođu u Bosnu, odmah se javljali ih Imadu i dolazili. evo nas na raspolaganju, mi smo sa vama i ostvarivali saradnju. I dugo vremena je bilo tako. Od Amerike do Australije, od Italije do, do, do Skandinavije, u Bosni svugdje, Hercegovina, Tuzla, Krajina, Srednja Bosna, Sarajevo, svugdje je bio takav slučaj. Iako je postojao džemat nasljeđen iz džihada. Treća varijanta je nešto između ove dvije forme. Nije snažno vezano da je pokoravanje neupitno kao u džihadu, ali se ne možemo oslanjati na instinkt koji je odsutan i izdao u kasnije vrijeme zato što je vrijeme i ljudi sada hladniji od vremena džihada. Ova treća forma i oblik sada bi nam bio potreban. Da ne bi neke uplašilo strogo pokoravanje miru, i da ne bi zbog toga izostali iz džemata. A ne možemo se osloniti na sam instinkt ili je izdao, zato nam je potrebno dobrovoljno labavo vezivanje u džemat. Druga misao, ključ rješenja međusobnih odnosa. Odnosi među dajama između njih jednih prema drugima, pa između braće obične jedni i drugi, između daje i brata su loši. Tu i tamo ima i dobrih, i boljih, i slabijih, ali u cjelini nisu kakvi bi trebali biti. Najviše ću se akcentirati ovdje u ovom govoru i najviše ću se odnositi na daje same između sebe. Ali mogu i obična braća kada jednog drugog brata koji ne razumijeva kao on ili slijedi nekog drugog daju ili voli nekog drugog daju više nego on, da ga razumi, to je ljudski, ne treba zbog toga da se udaljavamo jedni od drugih za uspješan islah zatul bejn i lijepe odnose. Sada i nadalje važno je promijeniti u sebi odnos prema drugom. Zatul bejn su međusobni odnosi. Umjesto da u sebi postupamo naspram drugoga okretanjem leđa, braći, čim neće kako bi mi voljeli, važnije je posvetiti se sebi, samom i svome osjećaju i reći ja volim brata i cilj nam je zajednički. Zabranit ću sebi loše mišljenje i okretanje leđa i prekidanje vjeza sa njim. Jer makar sebe mogu izmijeniti ako drugog ne mogu. Sa drugima ću dogovarati i tražiti opciju, opciju prihvatljivu od svih. Nije šart da bude moja. Ako tako svi uradimo, riješit ćemo ovaj problem. Znači da počnemo od sebe. Ako se ti naljutiš nekada na nekoga brata, normalno da se naljuti i on na, na tebe. I ta, to šetan i kako voli i koristi. I kako je šetan u interes da nas razbije i podijeli. Da se zamrzimo umjesto da se volimo. I da odmažemo umjesto da pomažemo i sarađujemo. Zato treba da bude jedna stanka svakog od nas sa sobom da se obračuna sam sa sobom, jer kaže srećemo se sa ljudima svakodnevno, ali se rijetko sretnemo sami sa sobom. Ovdje svaki brat, ja prvi, pa do posljednjeg, staće i reći šta ne valja. Valaj, ljuti me taj brat. A što da me ljuti? Pa ne može biti kako bi ja želio. Imamo zajednički interes. Zaboravit ću ja šta bi ja, kako, kako bi ja želio, to je nemoguće. Ali je moguće da radimo za krupni interes. I ako to uradi svaki brat, isčistili smo srca i otvorili smo puteve jedni prema drugima. Neki stavovi nasprav džemata. Džemat se pravi, ako nije moguće sa svima, onda sa onima koji shvataju da islam traži džemati da je propisan, obavezan i potreban u islamu. Time nećemo čekati da i posljednji da saglasnost. Jer i ranije smo vukli jedni drugi. I ranije su neka braća bila godinu u džematu da bi drugi tek kada su vidjeli njihove uspjehe pridružili se. Tako i sada ko je za džemat neka radi na njemu. Ovdje se mogu pojaviti dvije grupe uz grupu koja hoće i vjeruje u džemat, jer ona nije sporna. Vjeruje i hoće i radi. Mogu još da budu dvije a one su ona koja ne vjeruje i ne priznaje da je džemat od islama. Iako kazali smo u ranijem predavanju da će džemat nastati sam od sebe, jer oni čim tako shvataju odmah su okupljeni, imaju svoje lidere koji im tako zagovaraju i odmah su džemat. Njima treba dokazivati da je džemat od islama i da je propisan. Ili u najmanju ruku ih zaobači i graditi džemat mimo njih. I drugi koji vjeruju, ali ga neće. Znači kažu, jeste tako je, džemat treba, međutim ja ga neću. Taj je jasan, izjasnio se, nema od njega ništa. Možda se nekad promijeni. Bilo da kažu da je to poželjno, ali ja neću. Ili ja bih, ali nema od toga fajde, jer sam pokušavao, ali nije išlo. Kažem, nije išlo zato što nije prijedlog bio osmišljen ili se u njemu nije bilo uporno. Zato sada svi osmislimo kakav, kakav nam džemat treba, kako ćemo ga organizovati i budimo uporni, inša Allah, jer mnogo je braće voljno i spremno. Džemat prva zadaća daija. Uloga daja u gradnji i brizi o džematu je jedna od najizraženijih uloga daje uopšte. Ilustracije radi, pretpostavimo brata koji se obraća daji za neko pitanje fiksko. Svako pitanje i odgovor na njega je manje značajan od dajine brige o džematu i stanju sve braći. Dobio taj koji pita odgovor od daje ili ne, naći će ga negdje. Na internetu od drugog daje, tako da svi od daje očekuju odgovor na pitanje kako, na, kako popraviti ovo stanje i dovesti nas u, pravo stanje. Važnije je od svakog pojedinačnog odgovora na pojedinačnu meselu iz islamskog znanja. Zato molim svoju braću daje da posvete džematu više pažnje, da o njemu govore, da ga praktično primjenjuju, da spremaju braću i duše, da inša Allah ta'ala obnovimo džemat budimo dobri kao prije. Ili smo bili bolji sa džematom ili sada. Kogod misli da smo bili bolji onda, dužan je da ponovo poradi na povrat, da povratimo onaj hal. Onda se nismo bavili ko je kakav, već kako od njega napraviti boljeg. Da se tako postavimo i sada, promijenilo bi se mnoge stvari na bolje. Ako nečiju prošlost ili budućnost, ako nečija prošlost, prošlost ili prošlost njihovih predaka ne valja, onda ih treba zvati da to ostavi. Kao što Kur'an zove mušike meke i narode prijašnjih poslanika da ostave vjere svojih predaka. A kada im prošlost valja i prošlost njihovih djedova i očeva, Islam ih poziva da slijede ono što su slijedili njihovi očevi i djedovi. Kao što je slučaj sa Jakubom, gdje preporučuje svojim potomcima da slijede vjeru svojih djedova. Ili Hasan al-Basri naći ćete u njegovom govoru, pošto je od tabiina, mnogo se obraća svojim savremenicima i kaže budite dobri kao što su bili dobri vaši očevi i djedovi. Alhamdulillah, naša prošlost je bila dobra. Imamo je još pred očima i mnogo iskustva. Zato nemojmo da iščezne i da naša djeca ne mogu da se obreju u takav džemat i u takvu uputu. Znači, mi sada kad se popravljamo ne trebamo ništa izmišljati, nego kazati budite kakvi ste bili jučer zajedno s ljubavlju pa će Allah Đelešanuhu nam otvoriti vrata i dati uspjeha. Džemat kao nužna snaga za odbranu. Budimo zbijeni redova i jaki da možemo uspješno raditi a ako zatreba da u najgorim vremenima imamo snagu odoljeti dušmanskim napadima. Nećemo snagu pokazivati, demonstrirati ili njom prijetiti. Ali ako bude prijetnji, istirućemo nju pred napadača umjesto vratova djece i časti se stara i kćeri i majki, kao što je slučaj muslimana koje nespremne neprijatelj napani. Kada imate tank, nećete ga vozati po ulici pa da vam ga oduzmu, ali ga nećete ni prodati u staro gvožđe, već ćete ga čuvati za crnih dana. Ako ne treba, neka ga. A ako zatreba, ima ga. A snaga džemata je važnija od tenka i oružja. Jer jak džemat uvijek se može naoružati. Obezglavljeni punoglavci. Ne mislim ovdje na punoglavce žabe u ranom periodu, nego da imamo puno glava, a ipak smo obezglavljeni i bez glave. Odgovor onima koji kažu mi slušamo sve daje. Kao u džematu se sluša samo jedan, a to je zulum. Vi pozivate u džemat, tamo se sluša jedan. Mi nećemo to, mi hoćemo da slušamo sve. Kažem, kada je bio džemat, jel radio govorio samo jedan od nas, a branjeno drugima? Naravno nije. Nego su radili svi, ako bi iskrsni, složen slučaj, glavni bi konsultujući sve riješi za vrzlamu i ponudi rješenje. Zato danas nema ko da riješi iskrsle sporove i sporna pitanja i ujedini stavove. Kao što je pitanje glasanja, odnosa sa islamskom zajednicom. Onaj ko kaže da sluša sve, on u stvari ne sluša nikoga, jer slušanje na koje on misli nije slušanje o kom se ovdje radi. Jer jedno je ja slušam predavanja onog i onog i onog. Ali, kao što kad kažemo, poslušaj ders, to je jedno slušanje. Kad kažemo slušaj majku, to je drugo slušanje. Ovdje da joj budeš pokoran. Može li u islamskoj zajednici svaki hođa se slušati i tretirati kao rejs? E u tome je razlika. Slušaj svakog daju kao što slušaš svakog hođu. Ali treba nama svima glava koja će biti simbol našeg jedinstva. Da se osjećamo svi da pripadamo jedni drugima. Jer kad pripadamo jedni drugima, svi smo svoji. I posao nam je zajednički. I Neće nam smetati uspjeh ničiji jer je to uspjeh naš. Ako kažu da slušaju svakog daju u drugom značenju, slušanja, a to je da mu se pokoravaju, onda imaju stotinu šefova, a to nema nigdje. Allah navodi slučaj roba koji ima dva gospodara. Kako je raskinut, između njih dvojice ne može da udovolji ni jednom. Pa kako da udovolji onda 50 ili stotini? Nužno je znači da se objedinimo. Jer danas to nemamo. Danas kako nismo na terenu organizovani, isto tako ne imamo piramidu. Ne postoji jedinstveno vodstvo džemata. Bez džemata nema rezultata. Savremeni svijet poznaje i priznaje samo timski rad. A timski rad znači džematski rad bilo u državnim ustanovama, sportskim kolektivima ili privrednim korporacijama. Svugdje se traži <coughs> zajednički i timski rad i pristup. Kada krivimo muslimane kao umet, kao sljedbenike vjere islama ili države i njihove glavare, nalazimo je da je najveći problem izostatak zajedničkog rada i nastupanja. Onda krivimo sebe onda krivimo sebe. Kao što bi željeli da umet pobriše granice koje im je okupator, kolonializator, Englez, Francuz i drugi iscrtao po karti islamskog svijeta. Isto tako treba da mi izbrišemo ove linije koje smo između sebe napravili i da rovove koje smo iskopali jedan naspram drugi i usmjerili oružje jedan nasprem drugi a leđa nam prema neprijatelju gola, treba da ih zatrpamo i ujedinimo se, a iskopamo rovove naspram neprijatelja. Jer kad god si zauzet neprijateljem, jedinstva si sa bratom. A kad si god zavađen između sebe, onda si nespreman i nemaš volje da se suočiš sa pravim neprijateljem. Najbolji slučaj je i današnje stanje svugdje u umetu, a pojedinačno stanje muslimana u Španiji. Kada su bili spremni stati sa španskim kršćanima protiv drugog imareta muslimanskog. I šta bi ashabi uradili da su bili individuje jedinke i ništa više, da je bilo stotinu hiljada ljudi svako za sebe. Nikada ne bi ni Tajif osvojili, a kamoli Irak, Šam, i Sjevernu Afriku osvojili. Da, da Salahuddin, Tarek ibn Zijad, Fatih nisu imali ustrojeno, ustrojene i organizovane snage. Da muđahidi nisu imali odred. Bili bili kadri izvesti jednu uspješnu akciju i bili bili moćni da razbijaju četničke brigade oni što su ostali šakica u Konjicu, Tešnju, Željeznom polju i drugim mjestima, šta su uradili naspram Ketibe? To vam je, zna, to vam je znak šta može džemat, a šta smo bez džemata. U džematu je snaga i uspjeh koji se množi postojećim brojem. Ako jedinka poluči jedan Hiljadu ljudi će polučiti hiljadu rezultata i uspjeha. Član i pripadnik džemata radi i kada spava i odmara. Jer svojom pripadnošću jača i podržava one koji rade kada on pauzira. Plus što mnogi rezultati i uspjesi dolaze uzorom. Nije svaki koji se odazvao davi bio zvan riječima, već vidio snažan, uzoran i uspješan džemat, pa poželio da mu se pridruži. Jedan više ili bez džemata To su opcije da nemamo džemata kao što je sada hal, ili da imamo džematčića, kao što je opet sada hal, ili da imamo jedan džemat koji nas je sve okupio. Ovdje zagovaram jedan džemat kao prioritet važniji od svih drugih ciljeva koji su razlog podjela. Naravno da islamski racionalno treba jedan džemat. U njemu se mogu zadržati razlike koje su za neke važnije od džemata. Neklanjanje u džamijama ize nije razlog za izlazak iz džemata. Jer nije niko primoran da klanja gdje on ne želi. Ashabi i Selef su izbjegavali neke stvari, neke skupove, neke ljude ali nisu cijepali džemat. Dva i više džemata nisu pravi džemat, jer, jer džemat, jer ako sadrže značenje džemata uže, jer okupljaju dio ljudi, veće i važnije značenje džemata nemaju u sebi, jer ne okupljaju sve. Jer džemat, kao što je džemat jer je skupio neke pravi je džemaat alladhi kullahum koji skuplja sve uz svakom jasne štete pojedi, pojed, podijeljenosti i netrpeljivosti i rivalstva i mržnje po prirodi stvari kada je na dijelu više frakcija džemaat bez mnoge braće nije džemaat kakav treba biti i kakav bi bio sa njima Stoga pozivam svakog brata od Mašrika do Magriba, bio daja, student, aktivista za islam, novinar, obični sljedbenik sunnata da traži, pita, uđe, uvodi i uvodi u džemat. Treba nam organizovana baza i rukovodstvo kako mjesno, tako i zajedničko. Treba nam spomenuo sam možda ranije, horizontalno organizovanje, da nema mjesta da nije ušlo u džemat. Gdje god ima braći, treba da su dio džemata i povezana s ostalim braćom. To je horizontalno. Svi su na terenu pokriveni. A onda nam treba vertikalno. Da ide od opštine do kantona, do države, do vrha džemata. Imamo li to sada nemamo. Ni jedno, ni drugo. Potrebno nam je jedno i drugo i tada je džemat. Ježmal džemi i džemat koji je organizovan i ima kako svoju bazu, ima isto tako i svoj vrh. Sljedeća misa ošura. Kako je važan džemat? Glava džemata, rukovodstvo džemata. Važna je i šura. Ne samo u smislu savjeta emiru, da ima 20 više ili manje braće sa kojima se emir džemata konsultuje, nego šura u značenju učestvovanja sve braće u džematu, u brizi, izboru odgovornih i važnim odlukama i pravilima džemata. Islam nam, nam nije naložio da se organizujemo i ustrojimo na ovakav ili onakav način. Nego nam je naložio zajedništvo. Da ne budemo rasute ovce. Da imamo imama. Da nismo ovce bez čobana. I da se dogovaramo kako ćemo to uraditi. Koji je najbolji način organizovanja i koji je najbolji i najsposobniji da nas predstavlja i predvodi na ovom najvišem, pa nižem, pa najnižem nivou. Jer to Allah naređuje wa amruhum šura bejnehu. Njihova stvar kako će da se organizuje dogovor između njih. Ali naređuje odgovornim da konstituju svakoga. Pa kaže Rasulu sallallahu alaihi wa sallam wa šavirhum fil amr. Zapovjedam wa šavirhum fil amr i uključi ih da se s tobom savjetuju. Upitaj i njih za mišljenje. Zato mora vladati dinamičan, dinamičnost i fleksibilnost bez jednoumlja i tiranije. Da svi odlučuju u izboru predstavnika svojih, od najnižeg do najvišeg ranga. Ne samo u izboru odgovornih, već i u daljem radu treba gajiti duh šure i tolerancije i uvažavanja, i uvažavanja svakog mišljenja. Ne nužno da se po njemu postupi, jer se ne može postupiti po više mišljenja, ali da se sasluša i uzme u razmatranje. Primjera radi kada nešto hoćemo, ne recimo braći, uradite to i tačka. Nego šta vidite da treba? Pa kada daju svoja mišljenja, ako ti imaš mišljenje, reci im šta mislite i ovo mi. Ako neko ne pristane, nemojmo reći ovaj je buntovnik, munafik. Iako nekada ima i takvi, nisu uvijek. I nekada su ljudi po prirodi takvi da vole ahzu ata, da daju i uzmu, da sažvaću šta im se nudi, pa tek onda prihvati. A neki inteligentni polemišu šure radi, da ne bi zamrla. Šure da se ne pretvorila u šurovanje i klimanje glavama. Poslanik alihi salatu wasalam je najmanje bio potreban nečijeg savjeta, jer je bio na jasnom svjetlu, ali je uključivao drugog da sa njim razmišlja i odlučuje, jer čovjek je najvoljniji raditi ono što je njegov izbor. Zato kada kroz šuru daju svoju saglasnost i odluku dožive svojom, onda će je ispoštovati i isprovesti. Naglašavam da je izostanak i nepoštovanje šure u najširem smislu i značenju bio jedan od, od razloga kolapsa, kolapsa ranijeg žemata. Nedavanje ljudima slobode da sami kreiraju način rada u domenu svoje odgovornosti i nadležnosti. Jer mi nismo džemaat okupljen sabljom i silom, nego voljom i željom da hizmetimo islamu zajedno. Zato to treba tako gledati i poštovati. Kako početi? Molim vas, braćo moja draga, iskoristite ljetne susrete da poradite više na projektu obnove džemata. Svi vi bez izuzetka, što je ko veći i više je dužan. Ne smeta da ovaj posao uzme vremena koliko je prirodno potrebno, pa i više. Da ide ležerno, bez zamaranja i srljanja. Neka bude u etapama. Uređenje manjih sredina ka većim izborom odgovornih na nižim nivoima, pa kasnije na višim. U selu gdje ima tri, pet i više braće, neka imaju svoga izabranog brata, hadima, slugu svoga, koji će ih objediniti. Namjerno ovdje kažem hadima, jer u savremenom svijetu kada se neko izabere predsjednik države se smatra samo slugom te nacije i tog naroda da zagovara, brani i ostvaruje njihove interese. A nije sjeo gore da bi oni njemu služili. Isto tako u arapskoj uzrećici se kaže, poslovici se kaže Sejidul kaumi hadimuhu Prvak jednog naroda je njihov sluga. Zato braća, kada nekog stave između sebe da ih predstavlja, on je njihov hadim a ne da kaže emir pa sada pruži noge, izbaci stomak, ja sam emir i zapovjeda i pašuje. Ne, ti si hadim, ti si sluga braći. E sada vidi, je li možeš poslužiti sebi, možeš li dvojici, desetorici, stotini braće ili svoj braći. Pa ćeš tek onda se uhvatiti za glavu i kazati, a Boga mi ja teško mogu i sebi poslužiti. I to će samo nas natjerati da pronađemo najsposobniju i najodgovorniju braću. Jer onaj ko želi vlast, ne da mu se, nego onaj u kome vidimo kvalitete i on je bježi, mi ga ubijedimo i on se radi zajedničkog interesa složi i onda mu mi pomognemo. A onaj ko se naturi, ljudi ga ostave i bude prepušten. I onda izgubi i on vlast i džemat propane. Znači trebamo to doživjeti i čak ga zvati Hadimom, da je on njihov sluga, pa ćemo vidjeti na sudnjem danu da li si služio ili nisi uspio da služiš kako je od tebe traženo i kako to mjesto zaslužuje. Znači neka braća izaberu svoga brata koji će ih objediniti, predstavljati dalje i povezivati sa drugima. I stavljati se i starati se o njima i ispred njih. Zatim nakon te, tog mjesta gdje ima pet i više braće, onda u jednoj mjesnoj zajednici gdje je više sela neka izaberu u sebi prvaka za, za tu mjesnu zajednicu. Pa na opštini, pa na kantonu i na kraju za čitav džemat. Neka se niko ne, ne boji za gubitak dostignuća kojeg su ranije ostvarili. Unesite u džemat što god imate i zadržite ga za sebe. Ako imate novinu, neka i dalje bude vaša, ali neka ste u džematu svi. Ako ima neko internet stranicu u kojoj radi za islam, ako neko ima mesčit, bilo šta, zadrži ga za sebe, unesi ga u džemat, i dalje će biti tvoj, ali će biti i svi nas, kao što ćemo i mi biti svi tvoji. Duža sam isteći i zahvaliti Allahu Đalaštanuhu što me je nadahnuo ovom idejom i zadužio ovom obavezom da ja lično ne imam pretenzija da ja budem glava. Ne nad svima niti bilo gdje, jer cijelu, cijeli period nisam prihvatio ni da budem emir desetorice, kamoli šta više. Kao što neki po terenu govore da ja ovo sve radim iz želje za vlašću. Valjda zato što oni to ne žele i imaju bolje opcije. Meni je samo želja da zaživi džemat, stane na noge, radi svoj posao i kadere da se razvija i rješava svoje probleme, djelujući korisno u narodu i umetu. A što se mene tiče, ja znam uživati i u čuvanju ovaca i brizi o svojoj o, svom privatnom životu. Dovoljno mi je da mi je srce puno kada vidim braću uvezanu pod nadzorom pouzdanog i najpodobnijeg među nama, koji je sposoban i sa kojim su braća zadovoljna. Sretan sam kada mogu biti jedan od onih koji rade kroz i za džemat. Kada mogu reći što imam i doći do e-, emira, odnosno hadima i predložiti mu što imam u glavi kao što je bio slučaj za vrijeme šeha Imada. A za izabrane stavimo najsposobnije i najpodobnije koji imaju sluha i sabura i obzira za svu braću podjednako. Nikoga ne odbacuju i ne zamariju, a drugog uzdižu i preferiraju. Inače će to biti pogrešno i izvor problema. Nipošto ne dajte džemata, a pogotovo sada. Dopustiti da sada nestane džemati sahva je pravi luksuz i ogromna i nedopustiva šteta. Kada smo prestali biti novost i postali istorija i starina i dio savremene bosanske baštine i stvarnosti. Kada se svak pomirio sa našim postojanjem, da sami sebi presudimo i kirišemo, preživili smo osporavanja od svih, izborili se za tlo pod nogama. Zna sada svaki hođa da mi imamo džake, učenije po pitanju vjere od njih. I ne pokušavaju više da nas brane, misleći kao nekada da će nas njihovo sprječavanje i osude dokinuti. Kako u protivljenju kroz, kroz džamije ranije nisu uspjeli da nas sputaju, Isti je slučaj i sa ostalim i pred drugim sljedbama i pripadnicima drugih vjera i naroda. Zato sada trebamo pokazati svima, sada kada smo se nametnuli i postali prihvećeni, da redom i radom moramo dokazati da valjamo, da vrijedimo. Ovdje će se sada ubaciti Mnogi mogu ukazati da smo 90-ih bili najjača sljedba. Kako u među muslimanima, tako i u cijeloj državi. Skupina koja se tek pojavila, ali jako brzo proširila i tako snažna i jaka svojom povezanošću i jakim osnovima na kojima živi. Međutim, danas, kada ljudi sa strane gledaju nas, a mi se samo prepiremo, kada dođe neko koji od islama ne zna ni jedan posto, ali bi možda da vidi nešto fino, ušao u njega sto posto. On ne može da napravi razliku između nas i drugih između pripadnika Ahli sunneta i pripadnika tasavufa. Evo čitam neki dan opasku u, u komentaru u Safu Dino Merlin pa mu jedan sa njim intervju pa, pa mu jedan komentira i kaže hođe ti plešu kao pijanice. Sad upadaju drugi i kažu pa je to hođama zabrajno plesati i tako dalje. Normalno ako bi on upitao Sufiju, jel zabrao mi rekao, ne, pa, pa ples je od, od ibadeta kod nas. Zamislite tog običnog muslimana koji čuje to i sad čuje tebe, sunniju, selefiju, koji kažeš, ne, zabrajeno je kitab sunnet. On ne razumije kitab i sunnet, zaraz ti musliman, on musliman, ti imaš jednu skupinu, on drugu. On vidi njih bolje uređene, ne svađaju se, ne dijele se, a vidi nas, rašupane, pobjeće od nas. Neće, sada naša riječ neće biti jaka, osim onih koji su unaprijed ubjeđeni da je kitab i sunnet dokaz. I znaju šta je tasavuk, jer oni ako, ako ne znaju šta je SAVU, sa stanovišta kitaba i sunneta, oni će reći pa i sufija se pozivaju na kitab i sunnet. Znači nema one specifičnosti koju smo mi imali. Kad nas vide, držimo se jako, puno patimo zbog vjere, podnosimo nika, podnosimo brade koje niko ne voli, Svak zna da nešto kod nas ima posebno. I zato ljudi su nas uvažavali više. Međutim, ovim podjelama izgubili smo tu vrijednost da sada obični čovjek sa strane može da se opredjeli odma za bilo koga ko se poziva na islam samim tim što je što ima ljepše odnose unutar sebe. Dalje, svaki rad treba da bude fi lah. Preporučujem da emir, odnosno hladim, i svaka druga funkcija i odgovornost ne bude profesija, posao za koji se plaćaju, niti treba da imaju pare uzase. On je tu kao simbol našeg jedinstva i spona koja nas spaja i, snaga kojom, kojom nas napaja. A kada nema para, neće ga niko zamarati rješavanjem materijalnih problema. Jednostavno kazat će svakome ne traži novca, ja ga nemam. To može reći, to ne može reći ako ga ima. Ako mu se daje više odlične lične potrebe. Ne treba da sakuplja zekijat. Ko ima za zekijata može ga dati sam potrebnima ili u postojeće fondove ili bilo kojem daji da ih dostavi gdje zna da je najpotrebnije. Iskustvo je pokazalo kako se to ranije negativno odrazilo na džemaat, tako da u buduće trebamo to izbjeći. Prilozi neka idu u fondove i projekte koji imaju, koji već postoje i rade se i koji imaju svoje nadležne i svako može da dobije tačan uvid u bilo koje vrijeme Kakva je praksa i svugdje danas? Svako ko će raditi za džemaat od vrha pa do bazi, trebao bi to raditi fi sebirillah, za ahiretsku bez nadoknade i nagrade. Tako će džemaat biti žilavi i otporan na sva iskušenja. Opstojaće prirodno kao i drugi, svojom snagom i radom. Neće biti mezimče pitan će nečije koje će cviliti ako mu neko uskrati hapu i potporu. Ako daja ili bilo ko drugi može uraditi deset poslova ili deset radnih sati u danu, sedmici, mjesecu za naknadu, neka uradi pet, tri, jedan u istom vremenu od sebe radi Allahove nagrade jedan suzet ili ders u sedmici ili većem ili manjem periodu bez tuđe potpore i Allaha radi i svoga vlastitog osjećanja za potrebom i obavezom je korisniji i beričetniji od više drugih naguranje sa strane. Džemat za prošlost, sadašnjost i budućnost. Džemat je očuvanje prošlosti Gradnja sadašnjosti i spremanje za budućnost. Divna iskustva prošlosti, džihada i dave i bratstva. Umjesto sjećanjem u sebi možemo nastaviti njegovati među sobom i prijenijeti na mlađe kroz džemat, to je što se tiče prošlosti. Najuspješnije raditi i jačati sada možemo zajedno i potpomažući se, to je što se tiče sadašnjosti a za svaki eventualni izgovor, izazov u budućnosti trebamo biti zajedno i snažni. To je spremanje za budućnost. Spre, šta si spremio za budućnost? Za, budućnost sam spremio džemaat koji će raditi i misliti i boriti se i ne dati se kakva god situacija došla. Jaki autoriteti sa zdravom bazom sutra mogu osvijetiti i spriječiti svaku opasnost po nas i naš narod koje me prijetnja ne fali. Samo džematom možemo povratiti svakom punu vrijednost. Ako se prisjetimo perioda jedinstva sahve, svaki od nas da i ne imenujem jer odlučio sam da, da u ovom govoru ne spomenem niti jedno ime. Jer ako spomeneš ime, onda te ljudi shvataju da si protiv njih. Ako se prisjetimo perioda jedinstva svak, sahve, svaki od nas, svi od nas su bili omiljeni i prihvaćeni od strane svih, u Bosni i vani. Jedino je bilo pitanje koliko je ko aktivan i koliko nudi vrijednih vazova i od koristi je braći. I svi su iz svojih fučija livali u jedan tok. Nastalim podjelama svako je izgubio naklonost i autoritet kod drugog, kod dijela, ostajući autoritet kod drugog dijela manjeg ili većeg, u oba slučaja. Sada smo samo za svoju skupinu autoritet, a za druge smo za osudu. Zato džemat nas vraća sve svima, pa vratimo se i mi svi džematu. Poklanjam ovaj ders i ovaj apel svakom bratu iskrenom koji žali za zdravim i primjernim džematom. Boji se da vrijeme ide, a mi se sve više urušavamo i stagniramo. Te želi da i sam kao divo džemata uradi korist za islam i muslimane. I svakom daji koji se pita šta nam se zbiva i šta, što je ovo ovako i očekuje pravu ideju koja nas vadi iz ove žabokrećine u koju smo upali. Ne odbijajte ovaj apel iz zavisti i ljubomore zbog koje su židovi odbili poslanika sallallahu alaihi wasallam umišljajući neću ja ovo niti želim da uspije jer ne guram ja ideju ja ću da se založim kada ja budem inicijator. Pazi da ti Allah ne bude u zasjedi, pa da te ne izda i bez pomoći ne ostavi zbog toga što si ti izdao svoga brata kada je očekivao tvoju pomoć. Ovo posebno ako su ubjeđenja da je ova ideja da ova ideja stoji i da nam treba. Ako se odazovete ovo će biti početak mojih napora u ovom pravcu. Iako nije sami početak. A ako odbijete, to će biti kraj mojim naporima u ovom smjeru. Ovo će pravu braću zaboljeti jer žele da se i dalje ulažu napori. Ali zlonamjere će obradovati, reće namjerno sad ti neću pomoći, nek ti propane da odustaneš jer sam radio i apelirao pojedinačno i grupno i sada zovem generalno i javno. Ako nećete džemaat, meni samom ne treba, već nama svima. A meni treba rad sa vama ili dokaz kod Allaha da sam vas pozivao u ono zašto čvrsto znam da je najkorisnije nama u mjestu i vremenu i uslovima u kakvim živimo. Kada čovjek kaže ovo je dobra ideja, ako se odazovu uspjećemo, ako ne, meni je dovoljno da imam dokaz pred Allahom da sam ih pozivao. I sada kada neće, ja mogu se posvetiti svom ličnom životu. Ovo čovjek ne govori iz radosti i nije mu svejedno jedna ili druga opcija. Zamislite čovjeka negdje, evo primjera radi u rogatici koji je osjetio šta sprema JNA i Četnici i narodu govorio narode spremite se, bit će to i to i to i to. Zamislite sada da ga je narod poslušao i uspio sa narodom odbraniti grad. Ili da u drugom slučaju nisu ga poslušali i četnici su poharali, ali eto on ima huđe, objasnio im je. Kakva je njemu korist od tog huđeta na Dunjaluku? Nikakva. Ono je samo spas kod Allaha Đelešanu da nismo šutili i da nismo dozvolili da, da lađa tone, a da ne pozivamo na uzbunu. Ako se većina braće odazove, neće ispriječiti ko izostane ili im se suprostavi. A ako braća izdaju, puno će pomoći ovima koji žele da ne uspije. Džemaat kao neupitna kategorija ili nadkategorija. Sitnice zbog kojih odlažemo ulazak i rad na džemaatu su bezvrijedne naspram vrijednosti džemaata. Ne činimo džemat samo sa onima koje organski volimo, a nećemo ga sa onima koje organski ne podnosimo. Džemat mora biti važniji od svih drugih ličnih interesa i prohtjeva. Nije se svak volio sa svakim i ni iz ranijeg džemata. Ali su to bile lične stvari. A za svakog je džemat bio vjerska i neupitna kategorija. Za čiju pripadnost nije smetnja ako je u njemu neko koga ne simpatišiš. Da li Amerikanac svaki voli svakog Amerikanca? Naravno ne. Mnogi ubijaju jedni druge. Ali je za sve njih Amerika neupitna kategorija. Takav treba da bude džemaat za nas. Jer ako ga uvjetujemo samo sa onima s kojima se možemo organski i volimo i podnosimo, nikada neće biti pravog džemata. S tim da će nam džemat pomoći da i one ljude koje ne, ne možemo organski, možemo ako ništa voljeti bratskom ljubavlju. A ako budu izvan džemata, onda ono lično nepodnošenje će prerast u veće neprijateljstvo i mržnju, kojem će se onda dati druga svojstva. Ključne stvari za uspjeh, za uspjeh u obnovi džemata i, rada, i radu džemata, za uspjeh u obnovi džemata i uspjeh u radu džemata potrebno je mnogo, a izdvojio bih troje najvažnijih. Prvo, obnova vjere. Jer slabljenje vjere imana, ahlaka i bratske ljubavi, jer slabljenjem vjere imana, ahlaka i bratske ljubavi slabio je džemat. Tako tako će jačanjem istih i on ponovo jačati. Kome oslabi vjera, pa ga ne interesuje, ostavi rad za nju i samim tim ostavi džemaat kao sredstvo jačanja vjere. Ako gori za vjerom i želi je uzdići i pomoći, ne može puno uraditi sam i zato traži podršku i saradnju svih. Vjera i džemaat jačaju jedno drugo i imaju isti odnos kao što je odnos imana i dijela. Imanom činimo djela. Iman nas goni na djela. A, činjenjem svakog dijela jači nam je iman. Pa nas iman upućuje da potaremo glavu je tima, a onda to djelo nam omekša srca i poveća iman. Tako i ovdje kroz džemat ćemo biti jači u vjeri, a isto tako kada budemo obnovili svoju vjeru i popravili i uljepšali svoje ahlake i odnose jedna sprem drugi približit ćemo se jednim drugima mnogo. To je znači vrlo važno. Obnova vjeri. Jer ono što nam fali da bi bili pravi džemat jeste taj nedostatak u vjeri. Drugo, sputavanje ličnih interesa. Sputavanje ličnih interesa koje šetan potpiruje da zavadi braću i upropasti nagradu za djela i trud koji je isključivo vjerski i ahiretski i mora biti radi Allaha Đalešanu. Kada stavimo interes džemata iznad svojih, Tada ga nećemo smetati, već ćemo mu širom puteve, pute otvoriti. Ako je neko od ashaba želio talhu za halifu ili Abdurrahmana ibn Aufa ili Zubeira kada, kada je imenovao u šuru Omer radijallahu anhu da se između njih izabere halifa kada je izabran Osman nije ostavio džemat i uhvatio se za Talhu i sa njim pravio poseban džemat i posebnu državu. Jer je halifa muslimanima bitniji od lične želje da bude Talha. Tako trebamo i mi. Koga braća izaberu, makar ne bio moj lični izbor, i moj je izabranik, jer znam da nam treba red i odgovornost i trebaju nam naši predstavnici. I sad tim dobivam puno više nego da se osamim sa onim ko meni potpuno odgovara u svemu. I treće što bi izdvojio da je od najvažnijih stvari koje nam mogu pomoći da ostvarimo džemat jeste rad. Jer ako bi mi bili dobre vjere, i finih odnosa, ali spavamo kod kuće i ne radimo na obnovi džemata i ne utječemo jedni na druge i ne preporučujemo jedni drugima ovu potrebu, neće do nje doći. Ako se ne sastanemo, ne dogovaramo, ne trpimo jedan drugog, neće doći do džemata. Zato je potreban rad, sastajanje i dogovor. I zato se čudim što ovo ne govore braća daje i pozivam sviju da u svojim govorima obrate pažnju i pridaju pažnju džematu, pozivaju na njega, uključuju se u njega i rade na njegovom zaživljavanje. Ja kažem obnavljanje jer je postojalo nekada, pa ga sad treba obnoviti. Kao da nam fali što nas ima više. Kada čovjek pogleda sada situaciju, rekao bi da nas ima samo dvojica ili jedan, išlo bi kao što je išlo nekada, ali sad nas ima puno i nikako. Hajdemo malo gledati ovo što nas ima puno, hajmo to gledati kao dobrobit, kao nimet Božiji, Svako se raduje ako ih ima više. I nikada i ne može biti dosta, kamoli previše. Je li katolicima i papi previše fratara i kardinala ili je po njih bolje da ih je još više? Ako mi danas imamo daja dosta, da ih je Bog do i više, svi mogu stati u džemaat. Jer džemaat nema granice. Može da obuhvati milijarde. I svaki može imati svoje mjesto i ulogu. Nekada smo bili radosni kada nam dođe neko sa strane u bočinju da drži ders. Kao što je Hafiz Efendić ili Enes Ljevaković i drugi. Koji nisu iz našeg džemata, ali nam drago da nas mogu Drago nam što nam hoće doći, iako nisu u džematu. Pa kako onda da ne možemo jedni druge i ne radujemo se što nas je više? Nije li milina da svaka opština ima deset ili desetine daija, da sav prvi, da sav prvi saf bude ispunjen šehovima i dajama? Hajdemo u džemat, dosta je rasula, Izujedale su nas zmije podijeljenosti i potreba nam je lijek bratstva izbijenih safova. Pređimo preko svega što ne simpatišemo jedni kod drugih. Jer kad god ljudi hoće da isprave greške i poprave stanje, ne smiju da otvore oči i bacaju pogled samo na ono što ne vole kod drugog. Jer tada se nisu skupili da riješe problem, nego će samo ga povećavati i na postojeći nagrađivati još veće i veće. Ali kada hoće da riješe problem, onda stave preda se cilj zbog kojeg rade i daju mu, jedino njemu daju važnost, a pregledaju zanemare ono što im se ne sviđa kod drugog, tada neće imati u srcu nikakve teškoće da prihvate brata. Niti će im smetati išta. Ne moraju kad se sastanu braća, nek ne spomene ništa. Ti si taki, ti si taki, ti si ovo jučer, ti si ono. Trudio si se, radio si, alhamdulillah, što si uradio hajr, hajr, što si uradio šar, tio si opet hajr. Ono što me raduje kod svih nas, kod svih nas da svak hoće hajr. I to je nada, inša Allah I ona braća koja suprotno od nas o nekim pitanjima misli i dok ta pitanja ne riješimo, teško je da se ujedinimo. I oni žele hak i žele hajr. I mi isto tako želimo hajr i to je dobro polazište. Zato ako vjeru isto jednako doživljavamo samo ima netrpeljivosti, zanemarimo te netrpeljivosti. Ako, ako doživljavamo neke stvari različito, potražimo im lijek, potražimo im lijeka kod učenih. Evo imamo taj i taj problem, ne možemo da ga riješimo. Oko tog i tog pitanja mi kažemo ovako i ovako, de dragi naši, kažite nam, kažite ti si fulane upravi, ti fulane uvaži, ovako treba. Ako ljudi ne znaju, neka i onda oni koji kažu drugačije nauči. Ako šehovi njima ne znaju kazati ovako, neka oni kažu šehova, slušajte šehove, ovo je ovako, naučite jednom i to će biti hajr. Pa pređimo preko svega, kao što je Muavija i Hasan napravili žemat nakon prolijevanja krvi. A mi nismo, alhamdulillah, prolili krvi jedni drugima. I kao što je Jusuf, selam, pomirio se sa braćom, iako mi nismo jedni druge bacili u bunari, prodali za par dirhema. Pa ako su oni nakon toga mogli da se vrati, što da se mi ne vratimo, a između nas nije što je bilo između njih. Znate kada je Moavija i Hasan sastali im se vojske, kada je vidio Moavija koliko je došlo, kaže Džejšuhu mislu Kada je vidio koliko je vojske uz Hasana, kaže, kada je vidio da su, da su mu redovi i tabor kao more u valovima. Kaže, radijallahu anhuma džemijan, kaže onim svojima oko sebe, ako ova skupina poubija ovu, a ova poubija ovu, pa ko će brinuti o ženama muslimankama, o djeci muslimanskoj? Kaže onim svojima, idite i što vam god bude tražio Hasan, udovoljite mu. Samo da mir napravimo. I naravno, kada je otišao, rekao je želim to i to i to. I udovoljili smo i bio je Amul Džama'a. Ja sam i kasnije i ranije kazao u predavanju da bi želio da ovo bude godina džemata ili ako ništa godina starta na radu za povratak džematu. Nema sumnje ako razum upitamo i naše potrebe upitamo da je to moguće i da to treba. Na kraju kažem, gospodaru jedini, ujedini nam srce, ujedini nam srca, riječi i redove. Poveži nas uputom, džematom i bratskom ljubavi u ime tebe. I pomozi nam da prevaziđemo ovo stanje i zamijeni nam ga najboljim stanjem s kojim si zadovoljan ti i sa kakvim si zadovoljan nama u njemu. Amin. يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب آه